السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Ovaj znameniti sahabija, drug vjerovjesnika, sallallahu alaihi veselem, zvao se Halid ibn Zeid ibn Kelujb bijaše iz plemena Benu Što se tiče njegovog nadimka, on je Ebu Ejub, a pripadao je Ensarijama. A ko to od nas muslimana ne pozna Ebu Ejuba El Ensarija? Uzvišeni Allah je spomen na njega uzdigao od Mešrika do Magriba i učinio da poraste njegov ugled, kada je baš njegovu kuću izabrao između svih ostalih muslimanskih kuća, da u njoj odsjedne Allahov poslanik, kada je kao muhađir stigao u Medinu. To je najveća čast i ponos za ovoga shaba. Taj slučaj kada je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem odsjeo u kuću Ebu Ejuba je divna priča koja se tako rado obnavlja i prepričava. Kada je poslanik Alehi Selam stigao iz Meke u Medinu, srca Medinelija su ga dočekala kako se najbolje može neki gost dočekati. وبشر بخير فإن البارئ الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج Gledali su ga u očima u kojima se odražavala čežnja za viđenjem nekog najdražeg. rasprostranili su svoja srca izražavajući mu dobrodošlicu, a vrata svojih kuća su otvorili kako bi dragi gost baš kod njih ocijao i najugodnije se osjećao. Allahov poslanik odluči da u Kubavu, selu nadomak Medine, provede prva četiri dana i za to vrijeme sagradi svoj prvi meščit koji je utemeljen na čestitosti. Onda je Allahu poslanik sallallahu ve veselem krenuo iz Kuba još ući na svojoj devi, dok su svi jesribski uglednici stajali duž puta, a svaki je htio da mu pripadne čast, pa da Allahu poslanik odsjedne baš kod njega. Jedan za drugim izlazili bi pred devu i govorili, Budi kod nas, o Allahu poslaniče, uz svu potrebnu poslugu, uslove i zaštitu. Allahu poslanik bi im odgovarao, neka, pustite je, jer njoj je naređeno šta da čini. I deva bi polahko nastavljala svoj put prema određenom cilju, praćena očima i srcima svih prisutnih. Kada bi prošla mimo neke kuće, Njeni vlasnici ukućani bi se silno ražalostili i gubili nadu, dok bi se ista nada rađala u srcima onih pored kojih tek treba da naiđu. I tako je deva neprestano išla, slijeđeno silnog svijeta, koji su žarko željeli da saznaju ko će biti taj sretnik gdje će se deva zaustaviti. Kada je stigla ispred dvorišta kuće Ebu Ejuba el Ensarija, deva polako kleknu. Međutim, Allahu poslanik, Sallallahu alihi veselem, još ne sjaha s deve. Nakon nekoliko trenutaka, deva se ispravi i polagahno produži svoj hod, dok joj je vjerovjesnik uzde skroz popustio i ohlabavio. Onda se deva zaokrenu i vrati se ponovo kleknu na ono isto mjesto. silna radost ispuni srce Ebu Ejuba El Ensarije i on požuri da se selami sa svojim časnim i nesvakidašnjim gostom. Uze i ponese njegove stvari, osjećajući se kao da nosi sva blaga i riznice ovog svijeta, te ih odnese u svoju kuću. Ebu Ejubova kuća se sastojala od prizemlja i sprata, pa on na brzinu sve svoje stvari robu sa sprata iznese kako bi tu smjestio Allahovog poslanika. Ali Allahov poslanik ipak izabra prvi sprat. Što Ebu Eju bi prihvati, te ga smjesti ondje gdje on više želi. Kada je pala noć i Allahov poslanik otišao na spavanje, Ebu Ejub se sa svojom ženom popije nasprat pa kada zatvoriše vrata za sobom, Ebu Ejub se tiho obrati ženi. Teško tebi, šta mi tu radismo? Zar će Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem, biti ispod nas, a mi iznad njega? Zar ćemo hodati iznad glave Allahovog poslanika? Zar baš da se nađemo između vjerovjesnika i objave koja mu silazi sa neba. U tom slučaju mi smo zasigurno propašteni. Supružnici se silno zabrinuše zbog svog postupka, ne znajući šta dalje da čine i kako da postupe. Nikako ne moguše da se umire sve dok se ne dosjetiše da se smjeste u ugao sprata koji nije bio iznad prostora gdje je boravio vjerovjesnik. Oni se tu malo oslobodiše i otuda nikud ne pomakoše. A ako bi se kretali, išli bi samo krajevima sprata, strogo izbjegavajući sredinu kuće. Kada Ebu Ejub ujutro ustade, požali se Allahovom poslaniku. Tako mi Allaha sinoć oka nismo sklopili ni ja, ni moja žena. A zbog čega to Ebu Ejube? Upita vjerovjesnik. On odgovori. Sjetio sam se da sam ja na spratu kuće u čijem si ti prizemlju, pa da kad god se pokrenem, na tebe će sipati prašina sa plafona koja će te uznemiravati. Sem toga, našao sam se između tebe i objave. Allahu poslanik mu onda reče, ništa se ne brini o Ebu Ejube. Nama je puno lakše da budemo u prizemlju, jer nam stalno neko dolazi u zijaret. Dalje priča je Ebu Ejub. Ja se opet pokorih želji Allahova poslanika, sve kod jedne hladne noći ne pade jaka kiša od koje se slomi dio krova, pa voda poče da lije po spratu. Ja i moja žena skoči smo i pošto nismo imali ništa drugo osim jednog čaršafa kojim bi se pokrivali, s tim počeli smo skupljati vodu i sužiti pod, bojeći se da voda ne procuri u prizemlje na vjerovjesnika. Kada osvanu ujutro, ja požurih Allahovom poslaniku pa mu rekoh. O Allahov poslaniče, ti si mi draži od oca i majke. Ja zaista ne mogu da živim iznad tebe, a da ti budeš ispod mene. Onda mu ispričah šta se desilo prošle noći, na što se on smilova, pa mi udovoljite se preseli nasprat a ja i moja žena siđo smo u prizemlje. Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem, provede u kući Ebu Ejuba nešto oko sedam mjeseci. Sve dok se ne završi gradnja njegovog mesđida na onom istom prostoru gdje je kleknula deva prilikom ulaska u Medinu. Onda se vjerovjesnik preseli u sobe koje se sagradiše oko mesčida za njega i njegove žene. On tada postade prvi komšija Ebu Ejuba i više od običnog komšije. Ebu Ejub zavoli Allahovog poslanika iskrenom i srčanom ljubavlju, a isto tako i plemeniti vjerovjesnik zavoli Ebu Ejuba i toliko se s njim zbliži da se u njegovoj kući osjećao potpuno isto kao u svojoj. ريح الصبايا معطر فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق مري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر مري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر يا معشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن يا معشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن الأنس في الدنيا والحور في الجنان والقصد للعليا لمعيات الرحمن الأنس في Ibn Abbas priča Jednog žarkog popodneva kada inače svak boravio u kući i nikud ne bi izlazio, Ebu Bekr, neka je Allah zadovoljan njime, izađe u džamiju gdje ga ugleda Omer, neka je Allah zadovoljan njime, pa ga upita. O bubekre, Bekre, šta te to natjeralo da izađeš u ovo doba? On mu odgovori, ništa me drugo nije natjeralo, nego glad koja me mori. Omer dodade, tako mi Allaha, ni mene ništa drugo nije istiralo van kući. I dok su oni tako razgovarali, naiđe Allahov poslanik koji ih upita. Šta je to vas dvojicu navelo da izađete iz kuće u ovo doba? On im odgovoriše, Allaha mi istirala nas je iz kuće glad koji osjećamo u stomacima. Vjerovjesnik dodade, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, i mene je isto to natjerao da izađem iz kuće. Hodite sa mnom. Onda se sva trojica zaputiše i dođoše pred vrata Ebu Ejubove kući. A Ebu Eju bi svaki dan nešto pripremao Allahovom poslaniku za jelo i samo ako bi puno kasnio, on bi onda tu hranu davao ukućanima da je pojedu. Kada dođeš i pred kuću, izađe žena Ebu Ejuba i reče Dobrodošao Allahov poslaniče i ostali koji su s tobom. Jer vjesnik je upita Gdje je Ebu Ejub? Ebu Ejub, koji je u Palmoviku u blizini kuće nešto radio, ču glas Allahovog poslanika sallallahu alejhi veselem pa žurno dođe i povika: Dobrodošao Allahu poslaniče i ostali koji su s tobom. Onda nastavi. Pa ovo nije vrijeme tvog uobičajenog dolaska. U pravu si, složi se vjerovjesnik. Onda Ebu Eju bode u svoj palmovik, pa uzbra jednu rodnu granu na kojoj bijaše dosta datula, onih zrelijih i onih koji još nisu potpuno sazrele. Vjerovjesnik mu reče, Nisi trebao da trgaš ovu granu. Mogao si samo da nam nabereš ovih zrelijih datula, a druge su mogle još stajati. Ebu eju reče, o vjerovjesniče, meni je zadovoljstvo da probaš jednih i drugih datula. A sada idem da nešto zakoljem. A šta misliš, klati? Pazi na one koje daju mlijeko, doviknu Allahov poslanik. Ebu Ejub zakla jedno jare, a onda reče ženi, spremi nam kruh i speci kako najbolje umiješ. Zatim pola jareta stavi da se kuha, a onu drugu polovicu ispeče. Kada hrana bi ispravljena i postavljena pred Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem, i njegova dva druga, Allahu poslanik uze komad mesa, pa ga stavi u lepinju i reče. O Ebu Ejube, odnesi ovo Fatimi, jer ona ovako nešto danima nije probala. Kada se dovoljno najedoše na pojiše, Allahu poslanik reče. Kruh, meso, datule, one sazrile i one manje zrele. Njegove oči zasuziše dok je dalje govorio. Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, to su te blagodati za koje ćete biti pitani na sudnjem danu. Pa, kada se nešto slično ovome nađe kod vas, i to zgrabite ili uzmete svojom rukom, tada kažite, ime Allaha. A kada se najedete, recite, hvala Allahu koji nas je nahranio i koji nas je ovim blagodatima i nimetima počastio. Onda Allahu poslanik sallallahu ve sellem ustade govoreći Ebu Ejube sutra nam dođe Običaj vjerovjesnika je bio da kada god mu neko učini dobročinstvo, on bi nastojao da mu na to uzvrati istom mjerom. Pošto Eju neču šta mu na kraju vjerovjesnik poruči, Omer, neka je Allah zadovoljan njime, mu ponovo naglasi. Allahu poslanik sallallahu ve veselem ti naređuje da mu sutra dođeš. Slušam i pokoravam se Allahovom poslaniku, odgovori Ebu Ejub. Kada sutradan Ebu Ejub dođe vjerovjesniku, on mu dade jednu djevojčicu koja ga je dotada posluživala, pa mu reče Lijepo postupaj prema ovoj djevojčici, o Ebu Ejube, jer dok je god bila kod nas, mi smo od nje doživljavali samo dobro, a ništa drugo. فهز الهضاب تتروي الخيام تتروي الهضاب تتروي التلال حياة العذاب تتروي الخيام تتروي الهضاب تتروي التلال حياة العذاب بشعب يجاري ويبقى يجاري بشعب يجاري ويبقى يجاري عن القبلة الأولى يا مسلمين عن القبلة الأولى يا مسلمين عن القبلة الأولى يا مسلمين عن القبلة الأولى يا مسلمين يا مسلمين قباب سترفع صوت الكفاح صوت الكفاح وزحف سيمحو أخي الجراح Ebu Ejub se vrati kući, vodeći sa sobom mladu robinju. Žena ga upita, čija je to djevojčica? Naša, odgovori Ebu Ejub. Dao nam je Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem. Divan li onaj on nam je to poklonio, a lijep nam je poklon i dao, dodade žena. Rekao nam je da prema njoj najbolje postupamo, reče Ebu Ejub. Pa kako da postupimo da bi najsigurnije izvršili oporuku Allahovog poslanika, upita ga žena. Ebu Ejub odgovori, tako mi Allaha ja ne vidim bolji način da vjerovjesnikovu preporuku izvršimo, sem da ovu robinju skroz oslobodimo. Sigurna sam da si izabrao pravo rješenje i da si na najispravnijem putu ako tako postupiš, složi se žena. Onda Ebu oslobodi sluškinju koje se tako riješi robstva. Ovo je samo Nekoliko detalja i slika iz mirnodopskog života Ebu Ejuba El Ensarije. A kada bi čuli nekoliko detalja o njegovom životu u ratu i borbi, tek bi se onda divili. Sav svoj život Ebu Ejub je preveo kao gazija i borac, tako da se mogao reći da nije izostao niti iz jedne bitke koju su muslimani vodili od vremena Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, pa do vremena Muavije. Jedino je mogao da izostane iz neke bitke, ako istovremeno bio zauzet sa nekom drugom bitkom i na drugom bojištu. حي على الجهاد سيوف الحداد تسترد البلاد رغم حقد اليهود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد سائل الأنجما كيف ضاع الحمى سائل الأنجما كيف ضاع الحمى Njegova posljednja bitka je bila kada Muavija opremi vojsku i poslaje pod zapovjedništvom svoga sina Jezida u osvajanje Konstantinopolja. Tada je Ebu Eju bio doslovno starac u podmaklim 80. godinama života, što ga ni u slučaju nije omelo od priključivanja jezidovoj vojsci i da se uhvati u koštac sa morskim talasima i neprijateljem kao Gazija. Međutim, Malo vremena nakon prvih sukoba sa neprijateljem, Ebu Ejub teško oboli, tako da ga bolest prikova za postelju spriječi da nastavi sa borbom. Vojskovođa jezid, došavši da obiđe Ebu Ejuba, upita ga. Da li ti šta treba, Ebu Ejube? Ebu Ejub mu odgovori poselami od mene svu muslimansku vojsku i reci im da im poručujem da gone neprijatelja što god dalje mogu u unutrašnjost zemlje i da me ponesu sa sobom, pa da me onda ukopaju ispod svojih stopala u same zidine istambulske tvrđave. Nakon tih riječi Ebu Ejub ispusti svoju plemenitu dušu. لا تقل لا تقل مات الشهيد إنه حي سعيد مات الشهيد مات الشهيد مات الشهيد لا تقل لا تقل مات الشهيد إنه حي سعيد إنه في كان في الرحمن مثواه الخلود إنه Muslimanska vojska je ispunila posljednju želju vjernog druga, vjerovjesnikovog. Neprestano su navaljivali na neprijatelja, sve dok nisu stigli do samih zidina Istambula. Cijelo vrijeme napredovanja sa sobom su nosili tijelo Ebu Ejuba, a onda su tu iskopali kabur i ukopali ga u njega. Neka se uzvišeni Allah smiluje Ebu Ejubu El Ensariji, koji je i pored svojih 80 godina života odlučio da umre kao gazija na Allahovom putu. الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم